Sveiki! Sāka. <laughs> Sāksim dievkalpojumu. Mēs esam sanākuši kopā, lai kopīgi meklētu kungu vaigu, slavēt kopīgi, pateikties viņam, jo mums ir par ko pateikties. Es vēlējos arī dalīties ar vienu rakstvietu. Malacīšu. Tas ir no Jāņa evaņģēlī 5, 24, kur Jēzus saka, patiesi, patiesi, es jums saku, Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas manis sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāks tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvi, dzīvībā. Un kas ir brīnišķīgi <laughs> par visu to, kas tagad Jēzus Kristus, kad viņš saka, ka zeme un debes zudīs, bet manu vārdu nezudīs. Un tas ir tā, ka, ja viņš to ir pateicis, tas tā arī ir. Un tad es vēlējos, lai jūs būtu iedrošināti, ka Ja jūs dzirdāt <laughs> to, ko saka Jēzus Kristus, un jūs ticētos viņu, tad jums ir mūžīgā dzīvība, un nekas to nevar atņemt. Ja, un pirms slavējām es vēl nu, aicinātu kopīgi pielūgt to kungu, un, un ja ir kaut kāds lietas, varbūt kādam, ko vajag nolikt, vai kā, tad es aicinātu arī to nolikt tā kungu priekšā, lai ar tīru sirdi var slavēt, pateikties, un lai tas viss ir pa īsto. Debes Tēvs, paldies par Tavu žēlstību, par Tavu mīlestību, ko Tu esi mums parādījis. Paldies, ka Tu devi savu dēlu Jēzu Kristu. Paldies, ka Tu caur Jēzus upurt mums esi sagādājis, sagādājis pestīšanu. Paldies par mūžīgo dzīvību. Paldies par cerību Tevī. Paldies par brīvību Tevī. Paldies, ka mēs ka Tu dod mums spēku staigāt pēc Tavu prātu. Paldies, ka Tu mūs sagatavo. Aleluja, Dievs! Un paldies, ka tas, kas ir rakstīts tavā vārdā, ka tas ir paties, tas ir dzīvs. Paldies tev. Tu esi labs Dievs. Tu esi varens. Tev ir viss spēks, viss gods un viss slāva. Amen. Eiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna you be stars. tevis izplūst tikai labi. Visi zemē ciet par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai ciet par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man dzīvību. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēles sāks savā mīlestībā mūžīgs no tevis izplūst tikai labs uzticams un nemainīgs tu esi manas dvēseles sāks savā mīlestībā mūžīgs no tevis izplūst tikai labs Kristus krustā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēs. Kristus krustā uzvarā, manu dzīvību sēs. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu būt izmisušiem, Tēvs. Ja mums nav gudrība kādā lietā, Dievs, mēs neesam izmisuši, jo Tu esi mūsu cerība, Dievs, mēs paļaujamies uz Tevi. Jā, paldies, Tēvs, ka mēs varam nākt kopā, Dievs, varam nākt slavēt Tev, pielūgt Tev, kungs. Paldies, ka Tu esi dzīves, Dievs, ka mums nav jārunā ar kaut kādiem koku tēliem, Tēvs, bet ka Tu esi dzīves, Dievs, pie kā mēs varam nākt, Tu esi debesis un zem radījis, Dievs, Tu esi viss radījis. Dievs. Paldies Tev par to, ka Tu mūs pieņem, ka Tu mūs sauc par saviem bērniem, kungs. Tev slavēju par to un pateicos. cielo. 让。 sell vairāk tevis manā dzīvē. Tevi pielūkšu ar visu spēku. slāva Tev par to. Mēs Tev pielūcām, mēs Tev pateicāmies. Mēs pateicamies par Tavu vārdu, kur Tu mums esi devis. Un ka tas nemainās, kungs. Paldies Tev par to. Mēs Tev slavējam par to, ko Tu esi varens. Un neviens Tev nevar pateikt, ko Tu dari, kungs. Ja Tu kaut ko esi nolējums, tas notiek, kungs. Un paldies, ka Tavā vārdā ir rakstīts, ka Tev ir glābšanas un pestīšanas domas par mums, Dievs. Un, ja tu esi to nolēmis, tad to neviens nevar izmainīt, Dievs. Slava Tev par to. Slava par drošību Tevī, Dievs. Slava par Jēzus Kristus asinīm, kungs, kas mūs šķīstī no visām lietām, Dievs. Slava Tev par to. Slava par sadraudzību ar Tev, kungs. Slava, Dievs, par dzīvību. Halleluja, kungs. Slava Tev. Slava, Dievs. Amen. Aicināt aizlūgt arī par svētdienas skolu. Tevis Tēvs, lūdzu, sveitī svētdienas skolu, sveitī bērnus, kas tur piedalīsies, kungs, un arī skolotājs Dievs. Un es lūdzu, mēs lūdzam, kungs, Jēzus Kristus vārdā, lai tie bērni izaug par taviem bērniem, un viņi pavada mūžību kopā, Dievs, ar tevi. Tāpēc, Dievs, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, ka tu dod gudrību svētdienas skolotājiem, mācīt tavu vārdu un Un, kad tu piepildi rītīgi viņas sirds ar mīlestību, ar mieru, ar prieku. Un, jā, kungs, kad tas ir brīnišķīgs laiks ar tevi, Dievs, un tev par godu. Amen. Tagad, cik es saprotu, laikam jāicina Deivīds dalīties ar vārdu. Labrīt visiem! Man ir prieks būt atpakaļ jums. Esmu visu projām nu, apmēram no nu, šeinas divas uh, mēnesis. Bet uh, man ir prieks būt atpakaļ un uh, uh, padalīt bišķiņ. Un paldies par viņa, tāpēc viņa palīdz man daudz. Um, let's pray, ja? Lūksim. Dievs, paldies par uh, šodien. Dievs, es lūdzu, kā Tu šodien runāji caur mani. Dievs, es lūdzu, kā Tev vārds ir skaidrs mūsu sirds, mūsu sirdī. Un um, Dievs, lai mēs varam pagodināt Tev uh, mūsu dzīvēs. Uh, paldies Tev. Amen. In, uh, as we look in the history of, um, of the world, Kad mēs skatāmies pasaules vēsturē, atskatāmies pasaules vēsturē, There's been different surprising people who have come to follow God. E, ir bijuši tādi cilvēki, kas sākuši sekot Dievam un, un, un tāds pārsteigums, kā viņi to ir uzsākuši. People who we would never have expected to follow God. Cilvēki, kurus, e, kuru mums šis, ka viņi nekad e, nesakotu Dievam. Because of their life was living in total rejection to God and doing whatever they wanted. Jo viņi savas dzīves dzīvoja pilnīgi noliedzot Dievu un uh, darīja mm, savā dzīvē to, ko viņi vēlējās. Uh, but God pursues these people and there comes a moment in their life when they actually turn to God. Bet Dievs, viņš uh, seko šiem cilvēkiem, viņš iet viņiem pakaļ un, un pienāk brīdis, kad šie cilvēki uh, sāk darīt to, ko uh, Dievs liek un sāk sekot viņiem. I don't know if you have heard of uh, the guitarist of the band Korn. Es nezinu, vai jūs esat uh, dzirdējuši par ģitāristu no uh, grupas Korn. Um, who was living totally away from God, and God um, saved him, and uh, he lives his life now completely for God. Viņš bija cilvēks, kas dzīvoja pilnīgi pretēji Dievu gribai, prom no Dieva, un šobrīd viņš ir cilvēks, kas seko Dievam uh, un dzīvo pēc, pēc viņa likumiem. Uh, there's other people, as we even look in, in church history, uh, Augustine, Ir arī cilvēki no baznīcas vēstures, piemēram, Augustīns, uh, who was really one of the biggest um, theologians of the church ever. Viņš ir, eh, viņš ir un bija viens no lielākajiem teologiem eh, eh, baznīcas vēsturē. Uh, who beginning of his life lived completely and totally away from God. Uh, un viņš savas dzīves sākumā dzīvoja pilnīgi nošķirti prom no Dieva. And God saved him and he um, God used him to bless us even to this day. Uh, bet Dievs viņu izglāba un uh, viņš viņu lietoja, lai svētītu cilvēkus uh, arī joprojām šodien. Even as we look at the Bible, um, we of course we think of Paul, right? Eh, kad mēs skatāmies Bībelē, protams, mēs domājam par uh, Pāvilu. Who was totally against Christianity, killing people, killing Christians, and then became the biggest uh, proponent. kurš bija eh, sākotnēji prom no, no Dieva, ienīda kristiešus, eh, slepkavoja kristiešus, un tad viņš bija eh, pēc tam viens no lielākajiem Dieva sekotājiem. But today we're going to look at someone else in the Bible that maybe we don't realize um, Bet, came to God. Sorry. Bet šodien mēs pastīsimies uz kādu citu uh, vīru no Bībeles, eh, par ko mēs varbūt tā uzreiz mums šī nāk prātā, bet eh, kurš arī pievērsās Dievam. And who has an incredible testimony of how God changed his heart. Un, viņam ir, eh, un viņa tā liecība ir vienkārši brīnišķīga par to, kā Dievs izmainīja viņa sirdi. Uh, we're going to continue in the book of Daniel today and look at Daniel chapter 4. Mēs turpināsim uh, pētīt Daniela grāmatu un uh, šobrīd uh, ceturtā nodaļa. And uh, Daniel chapter 4 is different in that it is actually written by King Nebuchadnezzar. Un uh, Daniela 4. Uh, nodaļa ir uh, nedaudz no pārējām, jo viņu patiesībā ir sarakstījis Nebukadnecars. Um, so this is Nebuchadnezzar basically giving his testimony of what God has done in his life. Uh, būtībā šī nodaļa ir par ķēniņu kurš stāsta liecību par to, uh, ko Dievs ir darījis viņa dzīvē. And we know from before that Nebuchadnezzar was a, a very proud man. Un mēs zinām eh, jau pirms tam, ka Nebukadnecars bija ļoti uh, lepns tāds vīrs. Uh, who um, made his own image and had people bow down to, to him. Kurš bija izveidojis, pa, līdz izveidot uh, savu tēlu un uh, lika, lai cilvēki tēlu priekšā zemojas. But all through this, we see that God is pursuing Nebuchadnezzar. Bet visu šo laiku mēs redzam, ka tik un tā Dievs viņš, eh, viņš tiecās pēc Nebuchadnezzar un, un eh, vēlas viņu pestīt. He brings Daniel into Nebuchadnezzar's life. Un eh, tādējādi viņš ie, ieved Danielu Nebuchadnezzar dzīvē. Uh, he speaks to him in different dreams. Viņš runā uz viņu caur dažādiem sapņiem. Um, He even does a miracle through Shadrach, Meshach and Abednego. Viņš pat brīnumu caur Sorry, I don't know. Mhm. Es viņus nevaru izrunāt. Yeah. Who were thrown in the fire furnace. You remember those three guys, yeah? Kur tika iemest tajā uguns ceplī. Uh, and there's times when Nebuchadnezzar, for a moment, he might give praise to God. Un, eh, un bija brīdis, kad eh, ķēniņš Nebukadnecers, viņš, eh, viņš deva slavu Dievam. But here is where he actually turns and his heart actually begins to follow God. Bet ši, šajā nodaļā ir runa tieši par to, ka Nebukadnecer sirds, viņa atdodas Dievam un, un viņš dod slavu Dievam. And so we're going to start in Daniel chapter 4, starting in verse 1 and read through verse 15. Tātad Daniela grāmata 4. nodaļa no 1. līdz 15. pantam. Es nebukadnēcers dzīvoju bez rūpēm, mierīgi savā namā un laimīgi savā pilī. Tad man bija sapnis, kas man uztrauca, un domas, kas man guļot eh, radās galvā, un parādības, ko es garā redzēju, man izbiedēja. Es pavēlēju atvest pie sevis visus bābeles gudros, lai tiem man man sapni izskaidrotu. Tad atnāca gudrie zīmju, tulki, vārdotāji, kaldeji un zīlnieki, un es tiem atstāstīju savu sapni, bet tie nevarēja man sapni izskaidrot. Beidzot atnāca Daniels, ko sauc pēc manu dievu vārdu par Belceseru un kurā mājos svēto dievu gars. Viņam es stāstīju savu sapni šādā veidā. Belcesar, tu visu gudro, dievu, eh, tu visu gudro priekšnieku. Es zinu, ka tevī mājos svēto dievu gars un ka nekādu noslēpumu izpratni tev nesagādā gudrības. Uzklaus manu sapni, ko es redzēju, un izskaidro man sapni nozīmi. Parādība, ko es gultā gulēdams redzēju, bija šāda. Es redzēju koku, kas stāvēja zemes vidū, un tā augstums bija ārkārtīgi liels. Šis koks kļuva arvien lielāks un varenāks, tā galots sniedzās līdz debesīm, un tas bija redzams līdz pašam pasaules galam. Tā lapas bija skaists, tā augļi bagātīgi un barības tur bija visiem. Laukus vērtur atrada pavēni un putna apakš debes taisīja līdz tā zaros, un visa dzīvā radība pārtika no tā. Un tad es redzēju, gultā gulēdams savu garu parādībā, ka no debesīm nokāp eņģelis, kā kāds svēts sargs. Viņš šauca stiprā balsī un pavēlēja: Nocērt šo koku un izkaisiet tā augļus, lai lauku zvēri aiziet no tā un putni no viņa zariem. Bet tā, sak, eh, bet tā saknāju ar celmu daļu atstājiet zemē, iesaistījuši to dzelzceļu un varu važās un lauku zālē, lai to debesu rases lacina, un tas kopā ar lauku un meža žvēriem paliek saskarē ar zemes zāli. Tanī esošā cilvēka sirds, lai to pārvērst un tam piešķirt, lai top dzīvnieks sirds, un tā, lai paiet septiņi gadi. Tas ir svēto sargu lēmums un svēto eņģeļu pavēle, un viss, kas dzīvo lai atzīst, ka visaugstākajam ir vara pār cilvēku ķēniņu valstīm un ka viņš ik vienu ķēniņu valsts dod, kam vien gribēdams, un ka viņš var paaugstināt līdz ķēniņu gudram arī pašu zemāko no cilvēkiem. Šis ir tas sapnis, ko es ķēniņš nebukat necers redzēju, bet tu, Belcis, ar izskaidrotu uh, eh, tu man, ko šis sapnis nozīmē. Tāpēc, ka visi manas valsts gudrie to nevar izskaidrot, bet tu to vari, jo tevī mājo svēto Dievu gars. So we see again, Daniel has, or excuse me, Nebuchadnezzar has a dream. atkal redzams, ka ir sapnis. This time, uh, when Daniel comes, he actually tells him what the dream is, thankfully. Un uh, šajā reizē, kad Daniels atnāk, uh, viņš iz, izskaidro viņam, kas šis sapnis ir. Um, and so, but, and we can see that Daniel has had an influence on, on Nebuchadnezzar. Un mēs varam redzēt, ka Danielam ir uh, kaut kāda ietekme uz And he, he actually has faith that that Nebuchadnezzar or that Daniel is able to do this because of the God that he has. Un uh, zina, ka Daniels var šo sapni izskaidrot, uh, jo viņam ir uh, šī šī jo Dievam ir šī vāra pār viņu. We're going to continue uh, verses 16 through 24 and hear what Daniel has to say to the king. Un uh, tagad lasīsim no 16. līdz 24. pantam, ko tad Daniels atbild. Tad Daniels, kurus sauc par Belcesaru, kādu laiku stāvēja pilnīgi sastīnis aiz bailēm, un viņa domas to biedēja. Bet ķēniņš nebukadnēcers viņam sacīja, Belcesar, lai sapnis un tā izskaidrojums tevi neizbiedē. Tad Belcesars atbildēja un teica, mans kungs, kaut jau sapnis at attiektos uz tiem, kas tevi ienīst, un tā izskaidrojums uz taviem ienaidniekiem. Tas koks, ko tu redzēji, kas kļuva arvien lielāks un varenāks, tā ka tā galotne sniedzās līdz debesīm, un tas bija redzams visā pasaulē, kur lapu sēga bija skaista, kur augļi bija bagātīgi, no kur pārtika visi, kur pavēnī dzīvoja laukus vēri un kur zaros bija savas līgas debesu putni. Tas es to ķēniņ, kas, ka tu esi kļuvis liels un varens, kur varenība tā pieaugusi, ka tā sniedz līdz debesīm un kura vara aizstieps līdz pasaulē pasaules galam. Bet tam, ka ķēniņš redzēja no debesīm nokāpjam svētu sargu, kas sauca nocietiet šo koku un iznīciniet to, bet atstājiet tās saknāju un cāmdaļas zemē, dzels un vara važās zaļajā lauku zālē, lai tas top debes rases lacināts un tiek pielīdzināts lauku dzīvniekiem, kamēr viņam pāri būs gājuši septiņi gadi. Tam ir ķēniņš šāda nozīme, un tas ir visaugstākā lēmums, kas nāks pār manu kungu un ķēniņu. Tev iztums no cilvēka sabiedrības, tu mitīs pie lopiem laukā. Zāle tev dos ēst kā, <clears throat> zāli tev dos ēst kā lopiem laukā. Debes rases tev slacinās, septiņi gadi pāries tev pāri, kamēr tu atzīsi, ka visaugstākajam ir vara pār cilvēku valstīm, ka viņš var piešķirt valsts vadību, kam vien gribēdams bet e, ka bija pavēlēts, lai koks saknāja ar cēlumu daļu atstāja zemē, tam šāda nozīme. Tev ķēniņa valsts tev atkal lados, līdz ko tu atzīst, ka debesu Dievs valda pār visu. Tādēļ, ja ķēniņi pieņem manu padomu, atsabinies no saviem grēkiem ar taisnību un no saviem noziegumiem ar žēlastību, to parādīdams nelaimīgajiem. Varbūt tavu labklājību tad varēs pastāvēt jo ilgi. Mēs no sākuma redzam, ka Danielam ir bail atklāt Nebukadneceram e, šo sapņu nozīmi. Because he knows that this is not a good dream. Jo viņš zina, ka šis sapnis nav labs. Um, but Daniel tells him truly what, what God is saying to him. Bet Daniels, nu, viņam tā arī izstāsta, ko Dievs uh, ir domājis ar šo sapni. And he ends by giving the king some advice. Un viņš šo tulkojumu pabeidz, uh, dodot ķēniņam kādu padomu. And says, if you turn, maybe God will not actually do this to you. Un viņš saka, nu, ja tu atgriezīsies, tad e, iespējams Dievs e, šo sapni nepiepildīs. There's times in our life when God gives us warnings. E, mūsu dzīvē ir brīži, kad Dievs mums dod tādus brīdinājumus. Paldies. Um, and when we live in rebellion against God and what we're doing, whatever we want to do. Un kad mēs dzīvojam tādā... Uh, kad mēs dzīvojam tādā spītā, eh, eh, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē darīt. Um, he will speak to us and call us back and warn us of the way that we're going. Dievs mūs sauks atpakaļ, viņš mūs brīdinās uh, par to, kur mēs varam iespējams aiziet. Because God does not receive joy in the fact that he judges us when we do wrong. Jo Dievam, viņam nav prieks no tā, ka viņš mūs soda par to, ko mēs darām sliktu. But it is also true that God will not continually to allow us to walk away from him without facing judgment. Bet tajā pašā laikā Dievs nepieļaus, ka mēs turpinām grēkot un apzināt darīt sliktu un nepiedzīvot eh, kaut kādas sekas. Uh, if I continue in rebellion against God, I will face judgment. Ja es spītējos pretim Dievam, tad agrāk vai vēlāk eh, es par to saņēmušu atmaksu. But God does not want that to happen, so he calls to us and warns us of where we're going. Bet Dievs nevēlas, lai tas tā notiek, tāpēc viņš uz mums sauc, un viņš mūs uh, aizrāda un, un norāda uz tām lietām, kas mums dzīvē jāmaina. And he gives us a choice of whether we're going to to repent or not. Un tad eh, viņš mums priekšā noliek izvēli, vai nu mēs atgriežamies vai nē. Which is why, like it says in Hebrews, today, if you hear God's voice, don't harden your hearts. Un tāpēc arī ebreju vēstulē ir teikts, ja jūs dzirdat Dieva balsi, neno, nenocietiniet savas sirdis. But King Nebuchadnezzar um, hears this. Bet uh, ķēniņš Nebukadnecars, viņš to dzird. But he continues on in his life. Bet viņš turpina dzīvot kā līdz šim. And a year goes by. Un uh, paiet gadi. Um, And Nebuchadnezzar probably even forgets about this dream. We don't know. Un uh, iespējams, mēs nezinām, bet iespējams pat ķēniņš Nebukadnecars viņš aizmirst par šo sapņu, uh, sapni. And so let's read verse 25 through 27. Un izlasīsim tad no 25. līdz 27. pantam. Viss arī notika ķēniņa Nebukadnēcara dzīvē. 12 mēnešus vēlāk staigādams ķēniņa pilī Bābelē, viņš teica lielīgi – Vai šī nav tā lielā bābele, ko es uzcēlu ar savu spēku ķēniņam par mājokli un godu savai varenībai? Šis vārds nebija vēl izskanējis, kad nāca balss no debesīm. Tā tev, ak, ķēniņi, nebukat necer likt sacīt. Tev ķēniņa valsts un cienība tev ir atņemta. So we see um, Nebuchadnezzar is in his huge palace that he's built. Šeit mēs redzam, ka ķēniņš Nebukadnēcers ir tajā grandiozā, grandiozajā pilī, ko viņš ir uzcēlis. Uh, his palace was 12 kilometers all the way around. Viņa pils diametrā bija 12 kilometrus. Which is a which is a huge house, like that's kas, kas massive. Right? Neiedomājam lielu māju. <laughs> uh, and he had built it up on this hill so that he could look out over the whole city of Babylon. Tad viņš šo pili ir uzcēlis tādā pakalnā, lai viņš redzētu visu eh, Bābeles pilsētu. Uh, and Babylon uh, was also an absolutely incredible city. Un Bābela arī bija tāda ļoti eh, brīnišķīga pilsēta. Which was over 100 kilometers within its walls. Eh, kuras iekšējās sienas bija 12 kilometru uh, perim... No, simts. Oh, okay. 100 kilometru, 100 kilometru perimetrā. which for an ancient city is absolutely enormous. Kas priekš tādas antīkas, senas pilsētas, tas bija kaut kas eh, grandios, tik liela teritorija. Uh, his palace was known as, is known as one of the wonders of the ancient world with the, with the hanging gardens that he had. Uh, eh, un viņa, viņa šī pils bija viena no uh, senās pasaules brīnumiem. Um, and King Nebuchadnezzar uh, was an incredible builder and had, had done many, many things in the city. Un eh, ķēniņš Emkarnācers, viņš, eh, viņam bija tāds talants būvēt, visu kaut ko izgudrot, <laughs> un tad viņš daudz, daudz lietas šajā pilsētā bija uh, sabūvējis. And so he's up on his roof and he can look out over everything that he's Un tātad viņš done. ir šajā uh, savā pilī uz, uz jumta un viņš skatās pār visam, ko viņš tur ir sacēlis. And he says, wow, look, like, isn't this great Babylon that I have built? Un viņš saka, wow, pasieties šo Bābeli, vai tā nav varan pilsēta tā, ko es esmu uzbūvējis. And this is a residence for my glory that will continue on and on. Un, un šis, ir, eh, šis ir par godu manai varenībai un spēkam, kas turpināsies kā tāda liecība, cik es esmu bijis varens. Um, And there's three things that we can see that, that kind of repeat themselves uh, throughout this, these three ideas of, of what King Nebuchadnezzar is talking about here. Un uh, šajā visā stāstā atkārtojas tādas trīs lietas, uh, ko mēs redzam ķēņā kas tā, mm, nu, tā kā izlien uz āru, ko mēs redzam, kas ir tādas īpašas. That we can see also in his statement here. Un to mēs arī redzam šajā viņa apgalvojumā. Is first of all, he's, he's talking about, I am I am so powerful, I can do anything. Pirmkārt, viņš jau uh, saka, ka viņš ir tik varens un, un, un ka viņš var darīt, izdarīt pilnīgi visu. That he is claiming all this is his accomplishments from his own works. Ka tas, kas, ko, viņ, eh, ka, ko viņš redz apkārt, ka tas viss ir pateicoties viņa varenībai un viņa godībai. Um, which in reality, he did do a lot for that city but he did not build that city. Uh, un, uh, kaut arī patiesībā, jā, viņš daudz lietas izdarīja šīs pilsētas labā, bet ne, nebija tas, kas uh, šo pilsētu reāli cēla. Um, the, the second idea there is, is this idea of his kingdom that he's looking over and seeing all of what he has power over. Uh, otra lieta ir, uh, ka viņš par savu ķēniņu valsti, cik tā ir varena un cik tā ir spēcīga. And lastly, he's saying this is going to last. Like this is going to last so long and people are going to know me because of this. Un trešā lieta, ko viņš saka, ka, ka šī pilsēta, eh, ka viņa turpināsies, viņa pastāvēs un, un visi cilvēki man atcerēsies un, un pieminēs manu varenību. And before he's even able to finish his statement. Un pirms viņš vispār eh, spēja pabeigt šo savu domu un runu. Uh, God uh, shows him who he really is. Eh, Dievs viņam parāda, kas viņš patiesībā ir. And shows who's really in control un parāda, kas patiesībā kontrolē šo visu situāciju. And in a moment, King Nebuchadnezzar loses his mind. Un vienā mirklī viņš savu prātu. He is driven out and begins to live with animals. Viņš tiek padzīts un viņš uh, sāk dzīvot kopā ar dzīvniekiem. Um, and he's living like that for, for seven years. Un gadus viņš uh, dzīvo šādos apstākļos. And we could see these three things that he thought, I have so much power over so many things. Un mēs varam redzēt šīs trīs lietas. Pirmkārt, ka viņam likās, ka viņam ir tāds spēks un tāda ietekme pār tik daudz lietām. We see that in a moment he can't even control his own mind. Un tad pēkšņi mēs redzam, ka vienā mirklī viņš vairs kontrolēt savu prātu. Uh, we think that he, he sees this great city and everything, and then he finds himself out with the animals. vienā mirklī mēs redzam, kā viņš jūsmo par, par to pilsētu, ko viņš ir uzcēls, un tajā pašā mirklī Viņš pēkšņi ir eh, starp dzīvniekiem. And now, what he thought was going to last, his fame was going to last forever and ever. Un pat eh, tas, ka viņš domā, ka viņa slāva būs mūžīgi, mūžos eh, saglabāsies. In one moment is totally gone. Vienā mirklī tā ir Uh, and, we, and Nebuchadnezzar realizes in this, like, wow, God shows his power completely and totally over what Nebuchadnezzar thought he had power over. Un Nebukadnezars šajā brīdī saprot, ka Dievs parāda savu spēku, savu varenību pār viņu, un, un viņš saprot eh, nu, šī, šo lietu attiecības, kā, kāds ir viņa spēks un Dieva. We could in one sense expect the story to end here, right? Un mums tā kā liktos, nu, kad nu jau tam stāstam šeit būtu jābeidzās. King Nebuchadnezzar lost his mind. Nebukadnezaram zūd atmiņa. Um, They found a new king to be in his place. Viņi, viņi atrod jaunu ķēniņu, kurš stāsies Nebukadnēcer vietā. And King Nebuchadnezzar died in some field somewhere. Un Nebukadnēcers nomira kaut kādos laukos, kaut kur. Um, but this story is not just about God's ability to humble those who are proud. Bet šis nav tikai stāsts par to, ka Dievam ir uh, spēja um, uh, nu, pa, pa, darīt pazemīgus tos, kas ir lepni. But he also shows that he is able to take the one who is the lowest of all and put them in the place of the, of the Bet highest. Dievs arī parāda, ka uh, viņam ir spējas uh, paņemt to, kas ir visniecīgākais un mazākais un ielikt viņu um, citādā pakāpē. Um, let's uh, start in verse 31, yeah? Mm -hmm. No, tātad lasīsim no 31. ponta Kad pagāja noteiktais laiks, es nebukadnēcers pacēlu savas acis uz debesīm. Man saprāts atkal atgriezās manī, un es teicu to visaugstāko. Es slavēju un pagodināju to, kas dzīvo mūžīgi, kura vara un valdonība ir mūžīga un kura ķēniņa valstī paliek uz radu radiem. Viņa priekšā pazūd nebūtībā visi zemes iedzīvotāji. Viņš dar pēc sava prāta ar debesu pulkiem un ar zemes iedzīvotājiem. Nav neviena, kas varētu aizskavēt viņa roku un viņam sacīt, ko tu tur dari. Tanī pašā laikā man mani. Manī atgriezās atpakaļ mans prāts un par slavu un uzplauku manai valstī atgriezās atpakaļ manā rokā arī mana varenība, mana godība un mans spožums. Man padomnieki un dišciltīgie uzmeklēja man, iecēla man atkal ķēnišķā godā, man vara kļuva vēl lielāka. Es nebukad necers tagad slavēju, godinu un augstēju debes ķēniņu, jo visi viņa darbi ir patiesība un visi viņa ceļi ir taisnība. Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. Um, so we see after the end of these seven years, he realizes what has happened. Tātad mēs redzam, ka pēc šiem septiņiem gadiem saprat, kas ir noticis. And he gives God glory for these three things. Un viņš dod Dievam godu un slavu par šīm trīs lietām. He says, God, you are, your power is unending. Pirmkārt, Dievs, tava, tavs spēks ir nebeidzams. Uh, that you can do whatever you want in a moment. Tu darīt, ko tu gribi laikā. And that your kingdom is over all people. Un ir pār visiem cilvēkiem. Um, and angels. Un eņģeļiem. And that that will last forever and ever. Un, un turpināsies mūžīgi mūžos. Um, and that no one can come to God and, and judge God. or to somehow call God uh, responsible for something that he's done. Vai arī likt Dievam nest atbildīgi par to, ko viņš ir izdarījis. Because God is God and he will do as he wishes. Tāpēc, ka Dievs ir Dievs un viņš darīs, kā viņš gribēs, kā viņš vēlēsies. And there's none of us who has the authority or the ability, no one who can, who can stand against him. Un nevienam no cilvēkiem, nevienam no mums nav tāda vāra un spējas stāties pretī Dievam. Um, and this is God who has all power and all glory. Un tikai Dievam viņam ir viss spēks un viss vara. But this God who has all power and all glory uh, is also someone who seeks out those who are lowly. Bet uh, die, tajā pašā laikā Dievam, kuram ir viss spēks un viss vara, viņš arī meklē tādus cilvēkus, kuri, uh, kuri ir um, uh, nu, zem krituši. Yeah. Um, And we see that with Nebuchadnezzar. Un mēs to skatām, eh, mēs to redzam Nebukadnēcera dzīvē. God takes Nebuchadnezzar, who is a man who's lost his mind and living with animals, and takes him and puts him as the most powerful person in the world at that time. Un mēs redzam, ka viņš atnāk pie šī Nebukadnēcera, kurš ir eh, visu pazaudējis, kurš dzīvos ar dzīvniekiem un ir pazaudējis prātu un nav nekas. Viņš viņu paņem un atkal ieliek atpakaļ, un viņš kļūst par vēl eh, varenāk ķēniņu kā iepriekš. And this isn't Nebuchadnezzar when he receives, gets back his mind, tries to become the king again. Un tas nav par to, ka Nebukadneceram atgriezās saprāts un viņš tagad savā spēkā mēģināja kļūt atkal par eh, ķēniņu. But we could see it's actually his officials that went and went looking for him. Mēs redzam, ka īstenībā tie ir viņa padotie, kas gāja un viņu meklēja. And so he actually had nothing to do with himself being put back into power. Tā kā viņam pašam Nebukadneceram nav nekādas sakars ar to, ka viņš tika atkal iecelts ķēniņa kartā. again, God saying, I can do whatever I can take whoever is the lowest and put them wherever I, I so desire. Jo šeit Dievs atkal parāda, ka es varu paņemt eh, to pašu mazāko un viņu iecelt tur, kur es vēlos. Eh. And Nebuchadnezzar realizes through this whole thing that God is the ultimate control of everything. Un šo, šo savu dzīves stāstu saprot, ka Dievs ir eh, kontrolē pār visu. And he gives glory to God. Un viņš dod Dievam slavu. There's a few uh, lessons I think we can learn from this story. Ir uh, tādas lietas, ko mēs varam no Uh, the first one is that, is that our, our wisdom and our accomplishments and our abilities cannot give us security in our life. Uh, viena no lietām pirmā ir tā, ka mūsu spējas, mūsu talanti un, un tas, ko mēs varam izdarīt, nedod mums nekādu drošību, nekādu drošības garantu that, that sometimes we want to trust in our own strength that we can control our lives and our future. Jo bieži mēs gribam paļauties pašu savu spēku un domāt, ka mēs, mēs spējam kontrolēt savu dzīvi. And God has indeed given us different uh, things that we can do. Un Dievs patiešām mums katram ir iedevis kaut kādas lietas, ko mēs spējam izdarīt. And it is wise for us to use uh, the gifts that God has given us and, and to be wise to plan for the future. Un eh, ir gudri, ka mēs šīs, eh, šos talantus un spējas izmantojam un tā arī eh, savu nākotni plānojam. But the truth is that we only have um, a very little impact of what we can truly do. Bet patiesībā mēs ļoti maz spējam ietekmēt uh, ar to savu dzīvi. And sometimes we think that we're way, way more powerful than we really are. Un bieži vien mēs domājam, ka mēs esam daudz, daudz, daudz mēs esam patiesībā. Uh, but the truth is, in life, there's a lot of unexpected things that happen. Jo dzīvē bieži vien gadās daudz tādas neplānotas un neprognozējumas lietas. That no matter what you did to plan or get ready for that, it, whatever reason, doesn't work out the way you wanted. Uh, jo bieži mēs plānojam un, un, un um, domājam, ka būs tā un tā, un, lietas notiek pilnīgi savādāk. And in that moment, we realized we were totally helpless. Un tādos brīžos mēs saprotam, ka mēs esam pilnīgi bezspēcīgi. Um, and that is life. Un tāda ir dzīve. We can try and save all the money we want and think if I have enough money then I can somehow be secure for whatever might happen in the future. Mēs varam sakrāt daudz naudas un tādēļ domāt, nu es sakrāšu, man būs daudz naudas un tad eh, es nodrošināšu kaut kā savu nākotni, ja gadījumā kaut kas nākotnē notiek, man ir šīs naudas rezerves. And then in a moment, uh, like happened a few years ago, um, your bank can totally go under. Un, piemēram, tad pēkšņi kāds bija gads atpakaļ, piemēram, banka And you lose all your money. Un tu visu savu naudu pazaudē. And there's nothing that you did to cause that bankruptcy. Un tas jau nebija tavs vainas dēļ, ka šī, šī banka tik slēgta. Um, so there's things that happen in our life that we have absolutely no control over. Vienkārši tā ir, ka dzīvē ir lietas, pār kurām mums nav nekādas kontrols. And none of us is strong enough in our own power and our own wisdom. Un neviens no mums nav pietiekami spēcīgs savā uh, spēkā un savā gudrībā. to actually protect ourselves and determine our future the way we exactly we want it to go. La, lai mēs spētu savu dzīvi iegrožot tā, kā mēs gribam, un, lai mūsu dzīve tā, kā mēs esam ieplānojuši. But often we're like Nebuchadnezzar and we live in the pride and think that yes, I can. I can determine my own future. Un tā kā Nebukadnecers, mēs reizēm dzīvojam tādā lepnībā, ka jā, ka es varu nu, paredzēt nākotni, es varu noteikt nākotni. And we put ourselves in a place um, that I am the God of my own life. Un tādējādi mēs esam ieceļam sevi Dievu vietā, ka es esmu Dievs pār savu dzīvi. That I can, uh, that I have the wisdom to take care of anything that will happen. Kad es esmu tik gudrs, ka es spēšu kon izkontrolēt visu, kas notiek un atrisināt tās lietas manā And then I don't, I don't need anybody else's help. Man nevajag palīdzību. Um, and, and that is the pride that, that so often is in our lives. Un tas ir lepnums, kas ir tik, tik bieži mūsu dzīvē. And that pride is sin. Un lepnums ir grēks. Um, that we basically say, God, I know what you say, but I'm going to rely on my own strength and not on you. Uh, jo patiesībā ar to mēs ka Dievs, es zinu, ko tu saki, es zinu, ko domā, bet es paļaušos sevi, es paļaušos savu spēku. Um, the second thing we can see from this is that God hates the proud, but he gives grace to the humble. Otrā lieta ir, eh, ka mēs redzam, ka Dievs ienīst lepnību, lepnus cilvēks, bet viņš, lepnību, bet viņš dod eh, žēlastību tiem, kas pazemībā staigā. Uh, this is uh, something that we see throughout the Bible. Eh, to mēs redzam uh, Bībelē dažādās vietās. And so we're just going to uh, listen to some verses from the Bible that have to do with pride and, and, um, and humility. Un tagad eh, mēs vienkārši paklausīsimies dažas Bībeles eh, vietas, kur ir runa par lepnību un eh, pārzemību. So there's going to be a bunch, so you don't necessarily have to worry about trying to find them. I just want to encourage you to listen to what, what these verses have to say. Un jums šobrīd varbūt nav uzreiz jāmeklē tās rakstvietas, bet vienkārši ieklausieties, ko šīs rakstvietas saka. Tātad Salmana pamācības 11.2. Kur nāk lepnība, tur nāk arī negods, bet gudrība mīt pazemīgajos. Eh, Salmana pamācības 16.5. Lepna sirds tā kunga acīs ir negantība. Paties, patiešām tas tiesa tā nepaliks nesodīta. Salmana pamācības 16.18. Kam jākļūst pazinātam, tas pa priekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojāējas. Salmana pamācības 18.12. Priekš bojā iešanas cilvēks sirds kļūst lepna, bet pazemība ved godā. Salmana pamācība 22.4. Pazemības prot dievbijības alga ir bagātība, gods un dzīvība. Iesais 57.15, jo tā saka tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo. Viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā, un pie tiem, kam sagraus un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Iesai 66, 2. Visu pasaules visumu taču ir radījusi mana roka, un tā ir cēlies viss, kas pasaulē pastāv, saka tas kungs, bet es uzlūkoju nabagu un kam sagrausts gars un kas manu vārdu bīstas. Lūgas 14.11. Jo katrs, kas paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Jēkaba 4.6. Toties viņš dod lielāku žēlstību, tādēļ raksts saka, Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Jēkab 40, zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. 1. Pētera 5, 6, tad nu pazemojieties apakš Dieva varanās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. So again and again through scripture we see that God is against the proud. Tā kā mēs redzam caur dažādām rakstvietām, ka Dievs ir pret lepnību. But he gives grace to those who are humble. Bet viņš eh, dod žēlstību tiem, kas ir pazemīgi. And pride is such a dangerous sin. Un lepnība ir tik ļoti uh, tāds bīstams grēks. Because it not only separates us from God because it is sin. Jo tas ne tikai mūs atšķir no Dieva, tikai tāpēc, ka tas ir grēks. But it also keeps me from actually reaching out to God for help. Bet tas arī mani attur no um, Eh, vajadzības eh, meklēt Dieva palīdzību. Because I think I don't need anyone's help. Jo man liekas, ka man tā nav nepieciešama. Even if I realize I have a problem, I'm not going to ask for anybody because pat, I can do it myself. Pat, ja man liekas, ka man ir problēma, es to neatzīšu, es ne, ne pie viena neiešu un nevienam nelūkšu palīdzību. And so pride uh, separates us from God and often keeps us from coming to God for help. Un bieži vien tāpēc uh, eh, lepnība mūs attur no Dieva un attur no tā, ka mēs lūdzam viņam palīdzību. And as we see, if we continue walking in our own pride, God will bring judgment upon us. Un ja mēs turpināsim staigāt savā lepnībā, tad eh, Dieva tiesa nāks par mums. But he calls out to us and, and encourages us um, to come to him in humility. Bet Dievs mūs aicina eh, nākt pie viņa pazemībā. But the other side of this is, is very good news. Uh, bet ir arī tāda otra puse, un tās ir labas ziņas. Um, That we can know that no matter what I have done, ka mēs zinām, ka nestoties to, ko mēs esam izdarījuši, no matter how bad, nestoties, cik tas ir slikti, um, I, if I come and humble myself before God, he will accept me. Ja es nākšu Dievu priekšā un pazemošos, tad Dievs man pieņems. There's been times in my life and I look at myself and I think, God, why would you still love me? Ir bijuši uh, manā dzīvē brīži, kad es skatījies un Dievam teicu, Dievs, kāpēc tu joprojām man mīli? I know that uh, you've I've just continually and continually walked away from you and done what I wanted to do, lived in my own pride. Es esmu redzējis un konstatējis, ka es uh, soli pa solim attālinos no tevis un, un dzīvoju uh, lepnībā un daru to, ko es pats gribu. How can I be sure that this time you will actually accept me back? Kā es zinu, ka šobrīd, šajā brīdī tu mani ņemsi, tu mani pieņemsi atpakaļ. And that's why I think this is such an incredible promise from God. Un tāpēc man liekas, tas ir tāds tik abrīnojams apsolījums no Dieva, that no matter what we have done, ka nestoties uz to, ko mēs esam izdarījuši, if we have a humble and broken heart before God, ja mums ir pazemīga un salauzta sirds Dievu priekšā, that he will always accept us back. ka viņš mūs vienmēr paņem, pieņems atpakaļ. Because God loves humility. Jo Dievam patīk pazemība. And he is drawn to humility. Un viņš eh, viņu piesaista pazemība. Tāda pazemība patiesi nenozīmē to, ka es domāju, ka es nekas neesmu, es esmu niecība. Uh, but it's truly seeing God for who he is. Bet tas patiesībā ir, ka tu saproti un apzinies, kas Dievs ir patiesībā. And then I see myself who I really am in relation to God. Un tad es redzu sevi attiecībā pret Dievu, kas es esmu. Um, and I see that God has made me in his own image. Un es, es redzu, ka Dievs ir veidojis man savā tēlā un līdzībā. Which means I am not worthless. Kas nozīmē jau to, ka es neesmu uh, nekas, ka es neesmu niecība. But that means that I, I need God in so many, so many areas of my life. Bet nozīmē to, ka man Dievs ir vajadzīgs tik, tik daudz lietās un dzīves sfērās. And that if there's anything good in my life, Un ja kaut kas ir labs manā dzīvē, that I know the ultimate source of that is God and not myself. ka es zinu, ka ta, tas iemesls tam ir Dievs, ne es pats. Uh, and that is what true humility is. Un tā ir patiesa pazemība. And when God sees that, He will not only accept us back, Un kad Dievs to redzēs, viņš ne tikai mūs patiesi pieņems, but He takes those people and He puts them in great places. bet viņš paņem šos pazemīgos cilvēkus un viņš ieliek viņus um, lielās lietās, viņi piešķir lielas lietas. Um, a few years ago I read a book uh, by Billy Graham. Uh, kaut kāds sešas gadus atpakaļ es uh, lasīju grāmatu, ko ir rakstījis Billijs Grahams. And it was his uh, autobiography. Un tā bija viņa autobiogrāfija. And um, seeing, like hearing his, his life story. Un uh, lasot viņa dzīves stāstu. You can see that he has done so many incredible things. Uh, var redzēt, ka viņš ir izdarījis tik daudz labas lietas. Uh, people estimate that he has shared the gospel with over 2 billion people. Un, uh, nu, ir teikts, ka viņš ir э, sludinājis evaņģēliju aptuveni eh, diviem miljoniem, mil... Billion. miljardiem cilvēku. Yeah. So, um, which is almost a third of the entire world's population. Kas ir viena trešdaļa no visas pasaules eh, cilvēku populācijas. And think, how in the world could God use one man to do such incredible things? Un tad liekas, kā Dievs var izma izmantot vienu cilvēku, lai, lai darītu tik daudz brīnišķīgas lietas ar viņu? Uh, that he has used him and he has been in the place to, to meet and have relationships with so many incredible people of power. Viņš ir uh, licis viņam liecināt un uh, tādiem cilvēkiem, kam ir ļoti liela vāra un ietekme pasaulē. And as I was reading this book, I was wondering, God, why did you use Billy Graham to do that? Un kad es lasīju šo stāstu, es domāju, Dievs, kāpēc tu izmantoji Billy Graham šim nolūkam? And as I read, it became very clear. Un kad es lasīju, tas, tas man tapa ļoti skaidrs. That Billy Graham is an incredibly humble man. Ka Billy Grahams ir ne, neiedomājami pazemīgs cilvēks. that all these opportunities he's had and, and places of power that he was in ka tās iespējas, kas viņam un tā tā vāra, kas viņam tika dota He never let those things make him proud, but always used that to give God glory. Viņš nekad lai šīs lietas eh, eh, stātos viņam ceļā un viņš lepns, bet viņš atdeva visu godu Dievam. And, and I, I think God sees that and he says, I'm, this is a safe person to put in great power. Un Dievs to redzēja, un viņš saprata, ka šī ir ļoti, šis ir ļoti drošs, viņš var paļauties šo cilvēku un ielikt viņu tādā amatā, jo viņš var uz viņu paļauties. Because I know that no matter where he is at, he will always give me glory. Jo, jo Dievs zināja, ka vienalga, kur Bilijs Rehems būs, viņš vienmēr atdos god Dievam. And so God puts him in a great place of power so that he can give God glory. Un tāpēc Dievs viņu izmantoja tādos augstos augstā pozīcijā, lai viņš atdots ar to god Dievam. Um, and God is willing uh, that we would be humble before him. Un Dievs vēlas, lai mēs viņu priekšā būtu pazemīgi. That we can trust that God, um, if I am humble, God will put me in the place where he wants. Un uh, lai mēs apzināmies, ja mēs būsim pazemīgi, tad Dievs ieliks mūs tur, kur viņš vēlas. No matter where that is. Nestoties ne uz ko, kur tas būtu. Uh, And so may our lives be ones that give God glory in all ways. Un lai mūsu dzīves būtu tās, kas vienmēr dod Dievam godu. That we would tell God and, and say to God, you are, you are great above all things. Lai mēs teiktu Dievam, Dievs, tu esi varens un pāri visām lietām. And that we would understand what an incredible blessing it is that we can serve such a powerful God. Un lai mēs saprastu, cik tā ir ļoti liela svētība, ka mēs varam kalpot šādam varenam Dievam that though we ourselves are so very frail, lai arī mēs paši esam tik ļoti uh, trausli, we have the incredible privilege of knowing the most powerful God in the entire, entire universe. mums ir tā iespēja, ka mēs zinām tik varenu Dievu, kas ir pār visam visumam un pasaulē. That no matter what situation you're in, you can be sure that God has a uh, God is ruling in that situation. Un nestoties ne uz ko, kādā situācijā jūs šobrīd dzīvē esat, jums ir jāzina, ka Dievs ir pāri tai situācijai. And that he um, has all power in that situation. Viņam ir visas spēks un visa vara pār šo situāciju. And that we would give God glory and rely on the one who is truly in control. Un mēs dod Dievam godu un paļautos uz to, kam tiešām ir kontrole viss un spēks. Um, and not rely on our own strength. Un ne uz savu pašu spēku. So let's pray. Låt Father, I, uh, I thank you that, uh, that you are all powerful. Tēvs, tev paskos, ka tu esi visspēcīgs. God, I thank you that, um, Lord, the security and the hope that we have in that. Es tev paskos par to varanību un to drošību, kas ir tajā and that we can um, rely on you in situations, Lord, when we don't know what to do. Un ka mēs varam uh, uz tevi kurās mēs nezinām, ko darīt. God, that we can rely on you in situations where it seems like there is no hope. Un Dievs, ka mēs varam uz tevi kur mums liekas, ka mums God, I pray that, um, that we would have humble hearts towards you, Dievs ka mums būtu sirds tavā priekšā. that we um, would be those that, that give you praise and glory. Ka mēs būtu tie, kas dod tev godu un slavu. Uh, in your name I pray. Amen. Tavā vārdā mēs lūdzam. Amen.